פרק כ"ג: ויען איוב ויאמר גם היום מרי שיחי, ידי כבדה על אנחתי. מי ייתן ידעתי באמצעהו, אבוא עד תכונתו. אערכה לפניו משפט, ופי אמלא תוכחות. אדעה מילים יענני, ואבינה מה יאמר לי. הברוב כוח יריב עמדי, לא אך הוא ישים בי. שם ישר נוכח עמו, ואפלתה לנצח משופטי. הן קדם אהלוך ואיננו, ואחור ולא אבין לו. שמאל בעשותו ולא אחז, יעטוף ימין ולא אראה. כי ידע דרך עמדי, וחנני כזהב אצא. באשורו אחזה רגלי, דרכו שמרתי ולא את. מצוות שפתיו ולא אמיש, מחוקי צפנתי עם רפיו. והוא ואחד, ומי ישיבנו? ונפשו עיוותה ויעש. כי ישלים חוקי, וכהנה רבות עמו. על כן מפניו אבהל, אתבונן ואפחד ממנו. ואל הרך ליבי, ושדי הבהילני, כי לא נצמדתי מפני חושך, ומפניי כיסא אופל.